dobro koje je pri i od njega salavat i selam na njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koji dosljedno dostavi svoju poslanicu koji se bori na Allahovom putu sve do svoga preseljenja na Ahiret i na njegove ashabe časnu porodicu i sve one koji ga slijede i slijediše do sunnjega dana. Jedno od vrlo važnih i karakterističnih svojstava za spašenu zajednicu, spašenu skupinu, onu grupu ovoga ummeta kojoj je obećana pomoć uzvišenog Allaha Đalešanu. Onu skupinu koja je spašena na ahiretu, koja je uspješna. Jedno od vrlo važnih svojstava jeste umjerenost i pravednost. Jedno od pitanja u kojima danas podrobno treba progovoriti. S jedne strane što je nepoznato među ljudima, a s druge što, što ćemo naći razna tumačenja umjerenosti, srednjeg puta. Šta je to srednji put? I šta to znači pretjerivanje u vjeri koje je pokuđeno u Kur'an i Kerimu i u hadisima Resula sallallahu alihi wasallam. O ovoj temi progovorit ćemo sa Allahovom te ta'ala pomoći kako bismo bili u jasnom i čistom znanju u pogledu naše vjere. je Allah kaže nam u suratul al u 143. ajetu Sa'idu billah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. I tako smo vas učinili srednjom zajednicom da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik bude protiv vas svjedok. Šta znači u ovom kuranskom ajetu riječ vasata, srednji, umjeren? Mufesiri Kur'ana kažu ova riječ se tumači na tri ili dijeli na tri značenja. A sva tri podnosi ih kuranski tekst i sva tri imaju svoju potporu u islamu. Prvo značenje koje navodi Ibn Kutejbe kaže da riječ el wasat u spomenutom ajetu označava pravednost i odlik. Kao što uzvišeni Allah kaže Kale eusatuhum i reče među njima onaj koji je ponajbolji. Znači u ovome kuranskom ajetu po prvom značenju se kaže za ovaj ummet وَكَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ ummeta wasata i tako smo vas učinili najboljim ummetom. Dokaz zato su kuranske riječi estaizu billah kuntum hajra ummetin vi ste najbolji narod. Ne misli se ovdje i ne odnosi se ovaj ajet na naciju. Vi ste najbolja nacija kao skupina ljudi koji žive na određenom prostoru, govore određenim jezikom, imaju iste običaje adete i tako dalje. Podaju se ne na naciju već na skupinu ljudi koji slijede određeni pravac, put i menheđ u svome životu. Dakle, uzvišeni Allah kaže za ovaj ummet kultum hajra ummeti. Vi ste najbolji narod ili najbolja skupina koja se pojavila među ljudima uhriđet li nas, koja je izvedena ljudima ili pojavila se među ljudima. Po čemu? amurune bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkeri wa tu'minuna billah. Naređujete da se čini dobro, zabranjujete da se čini zlo i vjerujete Allah. I zbog toga je ova skupina nazvana el mu'minun, čisti, čvrsti vjernici. Inna ladina amenu, zaista oni koji vjeruju. Ovaj ajet ili ovaj dio ajeta odnosi se na, na mu'mine, na muslimane, na ovaj ummet. Dočim drugi su nazvani drugim imenima. Židovi vidjet ćemo da su nazvani وَالَّذِينَ هَادُوا إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ Allahu mi smo tebi predani, mi smo tebi upućeni po hidajetu, dok su se držali pravo vjerovanja. Vidjet ćemo da su sljedbenici Isa a.s. nazvani imenom en nasara potpomoga oni koji potpomažu Allahovu vjeru i pogrešno je za takve reč kršćani jer Kur'an nije rekao as-salibijun već en nasara iako imamo Kur'anski hajeta na koje se odnosi i to to jeste nakon nakon što su promijenili Allahovu tebaraka wa ta'ala objavu. Dakle, ovaj umet je opisan najboljim svojstvom, a to je naređivanje dobra, odvraćanje od zla i vjerovanje uzvišenog Allaha U pogledu ovoga kuranskog ajeta vidjet ćemo da je ovaj umet zaista odabran umet među svim narodima po zakonima koje mu je uzvišeni Allah propisao, po šarijatu. ثم جعلناك على شريعة من الأمر govor upućen Allahovom Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Zatim smo te učinili na jasnom putu ove vjere. Fettebi'aha wa la tettebi'a ahva alladina la ja'lamun. I slijedi ga, a ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Innehum lan yugunu anke min Allahi šeja. Oni ništa ti pred Allahom koristiti ne mogu. Nema toga šeha za koga se možeš uhvatiti pa da te on bez Allahove dozvole u džennet uvedi. Ja ejuha nas entumul fukara'u ila Allah. O ljudi, svi ste vi fukara prema Allahu. Svi ste vi siromasi prema Allahu. Jel Vidjet ćemo da je ovome ummetu poslao i dao najboljeg Resula i najodabranijeg Resula. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فدرقهم كرايته وخاتم النبيين إبتشت سريه الله برئيسك زرتوني بونس ovome ummetu, ali ne ponos po riječima, već po dijelima. Isto tako, naći ćemo Da, ovaj šarijet, za razliku od vjerozakona koji su prije objavljeni, da ostaje do sudnjega dana i da se ne mijenja. To jeste promjena vremena, promjena mjesta, promjena ljudi, ne, mjere, ne mijenja Allahov zakon i ne ima toga čovjeka, toga alima. Nema te komisije koja bi mogla doći sastavce i reći mi to od Kur'ana ostavljamo ili od prakse Allahovog Rasula alaihi salatu wasalam i radit ćemo drugačije suprotno tome. Ovaj ummet, odlika ovoga ummeta jeste, kao što kaže Rasul alaihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi imaju muslim, la tečtenija u ummeti ala bala. Neće se moj ummet sastati na dalaletu. Što znači, ovaj ummet ne može se dogoditi da se sastane i dogovori i nešto odluče u pogledu islama i ove naše vjere što je dalalet. Što znači ummet kao ummet sačuvan je padanja u takvu vrstu greški koje vode u dalale. Što znači da je to jedan vid izvora ovoga šarijeta. Kur'an, sunnit i nakon toga iđma. A šta je iđma? Jednoglasno mišljenje uleme jednog stoljeća. Dakle, sva ulema se jednog stoljeća dogovorila i dala svoje mišljenje jedinstveno o nekom pitanju. To je šarijat. Zašto? Po ovome hadisu gdje Resulullah ali sad se sam garantuje da se ovaj umet ne može sastati na dalaletu. Ne može sastati na krivome putu. I to je odlika ovoga umeta. Dakle, vi ste najbolji najbolji umet. Kao što kaže Rasulullah sallallahu alaihi u podužem hadisu gdje opisuje događaj na sudnjem danu i kaže vi ste posljednji, a prvi umet. Svim narodima će se davati nagrade prema njihovim dijelima. je jedna nagrada ili nagrade koliko je brdo Uhud veliki A vama će se davati duple nagrade ovome umetu. Najmanje radite, a najniže ćete biti nagrađeni. 50 namaza nam bilo u početku propisano, pa smanjeno na, na svega pet. Ali ostaje nagrada 50. Ljudi koji su bili prije nas, puno su duže živjeli. ali za nam ostao među svojim narodom 950 godina. Koliki je naš život? Naš život u prosjeku je puno, puno kraći. Ali su nam date prilike da puno više zaradimo nego što su ti narodi mogli prije zaraditi. Između ostalog, dato je ovo, ovome umetu da ima jednu noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Lejletul qadr je hajrun min elfi I vade tu toj noći da činiš je vrijednije nego da činiš ibadet u hiljadu noći drugih, mimo nje. I to je od odlika ovoga, od odlika ovoga ummeta. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili ummetom koji je odabran. Zato je nazvan najbolji namaz es salatu el gusta. Neki ga doslovno prevode da je to srednji namaz. Ali po ovom jezičkom značenju el usta ili eusak što se spominje za najbolji džennet el firdevsul a'la koji je u sredini dženneta. Najbolji džennet je u sredini dženneta. El eusak. Tako ovdje el salatul usta srednji namaz, najbolji namaz. A to je i kindija namaz, jako imamo i drugih mišljenja mufesira, ali po vrlo jakom mišljenju, to je ikindija namaz. Hafiru ala salavati was salat was salati musta. Čuvajte sve namaze, a posebno ikindiju namaz. I zato ćemo, govoreći o ovom prvom vidu tumaženja ovoga ajeta, to jeste na što se odnosi ova riječ eusat, ummeten wasata, učinili smo vas najboljim ummetom, i riječ uzvišenog Allaha Đelešanuhu huve džtebakum. On vas je izabrao, odabrao. Da mi budemo ummet Resula alaihi salatu wasalam. Po nekim predajama se spominje da neki čak vjerovjesnici poželjeće će da budu od ummeta Resula alaihi salatu wasalam. I vidjet ćemo da Allahov poslanik i vjerovjesnik Isa a.s. kada se ponovo vrati na zemlju, da će klanjati za imamom od ovoga ummeta. I da će suditi po ovome šarijatu. Dakle, vidimo odabranost ovoga ummeta. Da će dobivati duple nagrade. Da će imati poseban status, a Resulu ovoga ummeta Muhammedu sallallahu alaihi ve da će se الوسيلة والفضيلة najbolji stepen u džennetu sa Allahom inša Allah tabaraka wa ta'ala dozvolom zašto i domu mi činimo a to je najveće mjesto i najbolje mjesto u džennetu koje ne može nikome pripasti od ljudi osim samo jednom koje može dobiti samo jedan čovjek a Resulullah ali sada salam kaže a ja bih volio da budem to ja alaihi salatu wasalam. i zato kogod nakon što čuje ezan i ponavlja za imam, za mujezinom te riječi kad kaže Allahu Ekber i on ponavlja Allahu Ekber Ešhadu en la ilaha illallah, ešhadu enne Muhammeden Rasulullah ponavlja to isto kad kaže hajja ala sala, kad kaže hajja ala fala kaže la hawla wa la kuvata illa billah i završava ezan ponavljajući za, za jezinom to Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa. Zatim salavat donese na Allahovog poslanika, ali sato selam, i dovu prouči. Allahumma rabna hadihi da'vati tamma, wa salati l'qa'ima, آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته u kome se moli uzvišeni Allah Đelešanuhu da ovo najbolje mjesto u džennetu dadne Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Muhammedu ibn Abdullahu alaihi afdalu salati wa atammu teslim. I kogod ovu domu uči, njemu inša Allah pripada šefaat Resula alaihi salatu wa sallam. A svaki Allahov poslanik, svaki Allahov poslanik ima dovu koja mu je uslišana na dunjalu. Svaki Allahov poslanik. Pa su neki od njih bili u vrlo teškim situacijama i u velikim musibetima koji su ih zadešavali od strane ljudi, pa su tu svoju dovu upotrebili protiv svojih naroda još na Dunjalu. Kao što je bio Nuh a.s. koji je rekao Rabbi la temer alal al ardi min al kafirin gospodaru moj, ja ne ostavi na Dunjaluku ni jednog jedinog kafira. Prevršilo svaku mjeru njihov kufr, i nevjerovanje. Rasulullah alihi salatu wasalam svoju tu dovu koja mu se kao Allahovom Rasulu uslišava ostavio je za sudnji dan jer će tamo biti najpotrebnije. Svi poslanici osebi će se zaraviti. Allahov Resul alihi salatu wasalam dovu će činiti Allahumme sellim sellim Bože spašavaj, Bože spašavaj jer će se vidjeti kako ljudi u džehendem padaju zatim će mu se dati el maqam el mahmud mjesto koje će svi željeti i koje je pohvalno mjesto na ahiretu a to je kada uzvišeni Allah te wa taala kada stvori kada ponovo oživi svoja stvorenja na sudnjemu danu. I kada budu u skupinama išli od jednog do drugog Allahovog poslanika moleći ih da se zauzimaju kod Allaha da počne sud jer više ne mogu čekati ni trpiti tu situaciju u kojoj su se našli. Mole za zauzimanje kod Allaha da počne sud i svi će ih upućivati da ono kasnije dok se ne dođe do Allahovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji će reći ja sam taj i koji će se isto učiniti uzvišenim Allahu tabareka wa ta'ala pod aršom pod prijestoljem uzvišenog gospodara tabareka ta'ala čiju kakvoću samo on zna a koji je hakikat i koji je istina i koji je najveće Allahovo tabareka ta'ala stvorenje Sezdu će učiniti pod njegovim aršom i činiti dove i hvaliti i veličati uzvišenog Allaha takvim hvalama, dovama i zahvalama koje, za koje kaže Resulullah a.s. a ja ih sada ne znam. Dakle, bit će njima poučaj na ahiretu. Pa će mu se reći, ja Muhammed, jer je to najboljih imena, o Muhammede, infa reksek, divni glavu sa seđde. tu šefa. I traži, zauzimaj se. Biće ti dato. uspišat će ti se. Vasel topa I traži, će ti se. I od toga je deset vrsta šefaata koje su mu date i koje će on imati na kijametskom danu, a o tome šalna drugom prilikom. Prvi koji ulazi u džennet i kome se otvaraju vrata jeste Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa svojim umetom Koji je predvodi, koji je predvode 70.000 mu'mina, pravi, iskrenih, čvrstih, takva sahibija, mutekija, koji će ući u džennet bez polaganja računa. 70.000 njih. I to je jedna od odlika ovoga umeta. I kada bismo uzeli nabrajati ove odlike i ove blagodati kojima je uzvišeni Allah obdario i odlikovao ovaj ummet, to ne bismo bili u stanju učiniti. in ta'udu ni'mat la Ako budete brojali i nabrajali Allahove blagodati, vi ih nikada nećete moći pobrojati. I zato uzvišeni Allah kaže uvođite ba, on vas je odabrao. Oma dža'ala alejkum fi dini min harađi i u vam nije ništa teško dao. Millete ebikum Ibrahim, vjeri vašeg praoca Ibrahima, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. On vas je ranije, a i na ovom mjestu muslimanima nazvao. lijekun rasulu šahidan alejkum da Allahov poslanik bude svjedokom وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ a i da vi budete svjedocima ljudima za i protiv njih kao i Allahov Resul ali salam za i protiv vas ovo je jedno od značenja ove riječi ummeten wasata وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I mi smo vas učinili najboljim narodom i ummetom. Ummete islamski. Danas u svijetu ono što vidimo da se radi. Danas ovaj naš ummet ne ispunjava i ne ostvaruje to najbolje čime je odlikovan i počešće. Dozvolio je da ga najgora stvorenja vode i ponižavaju da rade ono što rade od islama i muslimana. Da se pokušava Allahova riječ poniziti. Da se pokušava Allahova vjera iskriviti. Nama se din dušmani smilovat neće nikad. Jer njih nije islam odgajao. Već prokleti šeitan. I zato kad ne imaju milosti prema sebi, da se sebi smiluju, i spase se džehennemske vatre, kako će o islamski umete imati milosti prema tebi? Kako će imati milosti prema tebi kad ne imaju milosti prema sebi? Kad sebi dozvoljavaju javno droge, javno nemoral, javno sve ono što je garancija da će što prije helač biti, da su se doveli do tog nivoja nereda i fesada da, da je taj nered i stoku zahvatio. Pa čovjek nije siguran ni ono što jede. Da nije siguran u zrak koji udiše. Da nije siguran u mjesto kojim korača. Zbog fesada koji je počinjen. Zato što i nebo i zemlja vape i plaću za islamom i čistim i čvrstim mu'minima koji će podnijeti ove vjere i koji neće samo u svoju vjeru ograničavati. Gdje je u našoj praksi islamski umete, Gdje je u našoj praksi ovo što nam spominje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala? Pa ćete dove činiti, ali vam vaše dole kabul neće biti zato što su se uzroci a azaba i uzroci kazne ispunili. I samo se još čeka posljedica. Islamski umete, nema više Ebu Bekra. Nema više Omera. Nema više onih koji će čisto i čvrsto stati onako kako su ashabi to činili. Ali garancija ovome umetu je data oduzvišen od Allaha tabaraka wa ta'ala. A ta generacija, a ta garancija jeste da će je on sačuvati s nama ili bez nas. Mi smo ti koji se možemo koristiti samo. A Islam ostaje i ostaje i napreduje i s nama i bez nas. I uzvišen je Allah s vremena na vrijeme iz ovoga umeta izvodi i pokazuje one koji će ljudima objašnjavati Allahovu vjeru onakvom kakva ona jeste. Zar smo mi sebe o islamski ummete doveli do toga nivoa kada nas napadnu naši din dušmani? Mi se obraćamo na drugu stranu našim drugim din dušmanima. Zar tražiti milost od onih koji za sebe milosti ne znaju i ne imaju. Ovo svojstvo, to jeste svojstvo da je ovaj naš umet, najbolji umet, dužni smo na sebi to uspostaviti i na sebi primijeniti i ostvariti. Inače, ova naša vjera, kao što kaže imam Hasan el Basri, nije samo po pustim željama i po već po radu, po onome što je u i što ti je na tvojim dijelima. I zato vidjet ćemo zašto je taj prvi dio ovoga ummeta bio uspješan. Zatraži se treba zato. Ebu Bekr donosi cjelokupni svoj imetak. Osman radijallahu anhu za jednu bitku tri stotine dela daje sa svom opremom. Omer pola svoga imetka. Zatraži se od njih žrtvovanje na Allahovom u putu. Prvi su. Min ba'di ma alakum ma tuhibbun. Nakon što su bili izranjavani na Uhudu i rečeno im bi neprijatelji protiv vas se spremaju, bojte i se. Rekli su, Allah, dovoljan nam je Allah. I nisu računali ove današnje materialističke, dunjalučarske interese. I nisu računali ove računice. Šta će nam reći ovi, šta će nam reći oni? Uradit će nam embargo, uradit će nam ovo. Ova vjera traži prave. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ i budite Allahovi i to je musliman. Dakle, prva pouka iz ovoga jeste hajrijetu hadihil umme. To da ovaj ummet je dužan da bude najbolji. Ako sebi dozvoli da ne bude takav, onda će ga gaziti oni najgori. Drugo, vrlo važno, što zaključujemo iz ovoga i što nam u Fesiri spominju, jeste وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. Wasat u arapskom jeziku znači pravda. Vesat je sredina koja nije ni na jednu stranu, već onako kako jest. I zato uzvišen je Allah kaže Ja ejuhal ladina amenu kunu kawamine bil Pravda. Kao što kaže jedan od zvijezda ovoga ummeta. I to su naše prave zvijezde. Od ashaba Resula alaihi salatu wassalam koji je došao u Hajbar, u područje gdje su živjeli židovi i od njih uzimao dađbine koje su morali poniženi plaćati islamskoj državi. Pa su ga pokušali po njihovom adetu podmititi, podkupiti rišvetom, mitom. A on im kaže, tako mi uzvišenog Allaha, nema ni mržnih stvorenja na dunjalu kod vas. Ali me to neće spriječiti da budem pravedan prema vama. Jer pravdom opstaju nebesa i zemlja. Pravdom opstaju nebesa i zemlja. Wa I uspostavio je pravdu. Uspostavio je savršenstvo. Sve na svoje mjesto doveo kako je na nebesima Allah tatgau fil mizan tako ni vi na svojoj vagi da ne varate kao što je Allah mi el krist postavio i savršenu pravdu i savršenstvo dakle ovaj kuranski ajet kaže ja i ijuhan ladina amanu kunu qawamine ovi koji vjerujete budite postojani ustrajni i čvrsti stanite stojite bil kisti sa istinom šuhedae lillah svjedočeći u ime Allah ولو ala enfusikum makar to bilo protiv vas samih tu se iman pokazuje imali dini ili protiv vaših roditelja wal akrabin i protiv vaših najbližih, najbliže rodbine. Jer u pogledu istine i pravde nema hatera. Rodbinske veze, prava ova koja je uzvišeni Allah kojima nas je obavezao, to stoji, ali to ne stoji nasuprot istini, već uz istinu. I kada se to suprotstavi istini, onda kažemo istina je ovdje najpreća. in yakun ganijan au Ako oni bili bogati ili siromašni, Allah je EU bihima, preći od njih. Ako bili bogati, pa vi željeli skretajem sa istine i sa pravde da nešto od njegovog bogatstva dobijete. Ili bili siromašni, pa se vi njima sažalili zbog njihovog siromaštva. Ne, ni jedno ni drugo. To je ta pravda. Pravo. Zato se to zove esiratul mustaqim. Pravi put. U kome nema skretanja i krivine za obilaženje. Dakle, fallahu evla bihima. Allah je preći od njih. tebi on heva en ta'dilu. I nemojte ni pošto slijediti svoje strasti pa da krivo presudite i krivo donesete zaključak i odluku. Wa in telu eu tu'ridu fa inna Allahe kana ala kulli shay'in basira. A ako vi telmu budete skretali s toga, a u tu orridu ili ne sjednijete svjedočiti. znajte da uzvišen je Allah sve vidi. Dakle, bojte se uzvišenog Allaha te bareke Drugo, vrlo značajno svojstvo ove skupine jeste pravednost. Pravednost po kojoj je ovaj umet poznat među svim narodima. Spominje se u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam, koga bilježi imami Ahmed u svome musnedu od Ebu Sa'ida al-Hudrije radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao na sudnjem danu bit će pozvan nu i tada će mu bit rečeno. A poznato nam je da je nu od Allahovih poslanika kojima se vrlo malo svijeta odazvalo. Ona amene ma'ahu illa qalil. A sa njim nije ništa drugo vjerovalo osim vrlo mala skupina njih. A ostao je među njima 950 godina. Imamo i poslanika koga je jedna skupina slijedila, koga je cijeli narod slijedio. Imamo onih koji je slijedio jedan ili dvojica ljudi, trojica, a imamo Allahovi vjerovjesnika koga niko nije htio da slijedi. Što ne znači da su oni u tom svome dostavljanju istine popustili i nešto pogriješili. Već na Allahovim poslanicima i njegovim vjerovjesnicima, a i onima koji su na tome putu od uleme i daija, da kažu ljudima to je njihova zadaća. A zadaća ljudi je da prihvati. ako ljudi neće to prihvatiti, oni će za to odgovarati. Doći će Nuh ali i selam na kijametski dan i reći će mu se jesi li dostavio objavu. Šta ovo znači? Da će Allahovi poslanici polagat račun na sudnjemu danu Allahovi poslanici kojima je garantovan džennet polagat će račun na sudnjemu danu. Jesi li o Nuhu dostavio Allahu objavu? A hoćemo li mi polagati račun? Uzvišeni Allah kaže li jes el sadiqina an sidqihim da pinta i postavi pitanje iskrenima o njihovoj iskrenosti. A hoće li lažac biti upitan o svojoj laži i o svojoj neistini? Kada će onaj koji je istinu govorio biti pitan o toj istini? Kada će Allahov poslanik biti pitan o tome je li dostavio Allahovu objavu? Gdje smo mi ljudi? Jesmo na dunjalu koji smo na nekom desetom svijetu? Da li se zapitamo da ćemo jednog dana stati pred Allaha i odgovarati ovim emanetima koje i ne znamo koliki su? Koji čest, često nismo ni svjesni? Zapitamo li se mi o tome? Jer ćeš o svemu biti pitanju jer ćeš reći mali hadel kitabi la yugadiru sagiratan wala kebiraten illa ahsaha. Šta je ovoj knjizi koja će ti biti data na sudnjem danu? Knjizi tvojih dijela. Šta je ovoj knjizi koja ne propušta ni malo ni veliko da nije spomenu Ahsahullahu wa nesu. Sve to uzvišen je Allah pobrojao sve popisao i zabilježio, a oni su to i zaboravili. Biće pita Nuh alaihi selam jesi li dostavio Allahovu objavu? Ko što će biti pita Nisa alaihi selam. Onaj koga obožavaju mimo uzvišenog Allaha Đalešanu, a on s time nije zadovoljan. Ni on ne uzvišen je Allah te Kao što će on biti pitan أنت قلت للناس أو إساء يسني تيرك ونودنا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أزمت مني إما يمايكو زدنا أبورا من الله يسني تلتونينا ركا وإساء يوني چهني بيتا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين I zaista, sigurno, ćemo mi one, kaže uzvišeni Allah. Kojima su slati ti poslanici? Te je ta ulema koji su im kazivali? Wala nas al a sigurno ćemo pitati i one koje smo slali. One koje smo slali jeste li dostavili. A one kojima su dolazili, jeste li prihvatili? Ili ste u Allahovoj mjeri uzimali jedno, a ostavljali drugo, vjerovali u jedno, a ne vjerovali u drugo? I zato Resulullah alaihi salatu wasalam svoje svjedočenje uspostavlja na ovom svijetu. Allahumme hel belagt. I to je rekao na hađetul vedau, na oprosnom ađu, koji jeste zaista oprosni ađu. Jer poslije toga više ni jedan nije obavio. Oprašta se sa svojim ummetom i kaže im Allahumme hel bellant Allahu uzvišeni jesam li dostavio. A oni plaćući, i njecajući u glas kažu jesi Allaho poslaniće jesu su vidjeli da je to da je to završnica. Tri puta to ponavlja Allahov Resul Ali salatu A nakon što su potvrdili u jedan glas, jesi Allahov poslaniće, onda on diže svoj prst, prst šehadeta, i kaže Allahumme fešhed, Allahumme fešhed, Allahumme fešhed, Allahu ti posvjedoči ovome što govori ti posvjedoči ovome što govori, ti budi svjedok ovoga što govore. To jeste sutra da nemaju opravdanja, da ne kažu nije nam nikao, niko došao ko će nas naučiti istini, ko će nas naučiti pravome putu. Opravdanja više nema i to je za tvoj spas. Biće pozvan Nuh, ali i selam i bit će mu rečeno jesi li dostavio objavu a on će odgovoriti jesam. Zatim će biti pozvan njegov narod i postavit će mu se isto pitanje, to jeste bit će mu postavljeno pitanje je li vam dostavio objavu? Jer nisu htjeli raditi. Zašto? Jer niste znali. Džehemin je pred njima. Razbuhtala vatra koju da uzvišen je Allah ne zadržava sve bi spalila i raspala bi se od te žestine kadu te min al je umalo da se ne raspadne od žestine koja je u njemu reći će nije nam dolazio ni jedan poslanik ni jedan poslanik niti bilo ko drugi Ništa nismo znali, ništa više ne znamo. Uzvišen je Allah, hoće potpuno pravdu. A on će reći Muhammeda i njegov ummet. Jer je to najbolji svjedok. Ovaj ummet bit će svjedokom drugim narodima i protiv drugih naroda. Dakle, odlika ovoga ummeta. Dakle, svjedočenje. Vidimo da ovo drugo značenje se spaja sa ovim prvim. Prvo značenje je bilo najbolji ummet. Drugo značenje jeste pravedan ummet, pravda. Ne zbog onoga i ne zbog onoga da oskreće skreće sa pravoga puta, da on dovoljava ovome ili onome, lahoma ater je najpreći. To je to la ilaha illallah, koje nije samo na jeziku, već i na jeziku i u srcu i prije svega na dijelima našim. Reći će Muhammeda i njegov ummet. Vi ćete biti pozvani i njemu ćete svjedočiti da je dostavio objavu, a potom će on vama svjedočiti. To jeste vi ćete svjedočiti Nuhu i selam da je on dostavio Allahu poslanicu. Jeste istinu čuli kroz Allahovu objavu. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam bit će vaš svjedok. Dakle, kao što ste vi odabrali da budete svjedocima drugim narodima i to Allahovom poslaniku, tako neće vama drugi niko biti svjedokom osim najodabraniji Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ova još hadis u malo drugačijim formama prenosi imam al-Bukhari, Tirmidhi, Nesai, i Ibn Mađe. Kur'anski ajet وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. Najboljom zajednicom i pravednom zajednicom. A to ide jedno uz drugo. Jer ona zajednica koja je najbolja, to je ona koja je najpravednija. A najpravednija je i najbolja. Tako da se ova dva značenja svode na, na jedno. Svjedoci će biti na ahiretu. Što je posebna odlika i posebna vrlina i odgovornost. Jer šta znači biti svjedokom na ahiretu? To nije kao biti svjedokom na dunjaluku to je puno veće i puno veća odgovornost se traži. Jer na ahiretu se neće svakome dati ni da bude svjedokom. Doći na dunjaluku svega i svačega. I zato su prije u Lema postavljali uslove za onoga ko može biti svjedokom na dunjaluku. Pa čak su išli do te mjere da čovjek koji bi namjerno propuštao sumnjete da se od njega svjedočenje ne bi uzimalo. A šta je s onima koji propuštaju farzove? Narod ide od onih najboljih prema sve gorim i gorim. U jednom prijašnjem narodu i ovo dobro čujte i zapamtite. U jednom prijašnjem narodu bio je jedan pobožnjak, mutekija, čovjek koji je predan uzvišenom Allahu Đelešanu. I bio je u jednoj prostoriji gdje je ibadet činio. I dođe mu majka i reče, sinko moj, a on u namazu pa pomisli u sebi moj namaz ili moja majka. Preći mi je moj namaz. A mati kada joj se sin ne odazva, reče da Bog da ti ugledao lica nemoralnih. I dada mu Allah da ga jedna optuži za nemoral. A on je čisto toga. Pa dođoše i srušiše mu tu kuću i dovedoše ga pred sud. A on, pošto se oslanjao na uzvišenog Allaha, reče dovedite mi to dijete, donesite mi ga. Pa mu stavi prst na stomak i reče ko ti je otac? Dijete iz Bešike da progovori. To je od onih koji su progovorili u Bešici. Pa reče moj otac je taj i taj pasti. Pa ljudi rekuše, sad ćemo ti zlatno napraviti. Kaže, meni zlatna ne treba. Što znači prije, ako bi neko, nekome dovu činio protiv njega, rekao bi da Bog da vidio lica onih nemoralnih žena. A šta reći za današnji, koji ne samo da gledaju lica, već gledaju puno većih puno gore od toga. I to ne natjerani na to, već svojom voljom. Kada misle da ih niko ne vidi i da ih niko ne prati i da ih niko ne kontroliše. Thulletum minal awwalin wa qalilum minal ahirin. Biće ih džennetlija puno od njih prijašnjih starih a malo od onih kasnijih. Kada ti se dadne da budeš svjedokom na kijametskom danu. Zar to nije čast i počast? Kao ummetu tvoje svjedočenje priznaje se kod uzvišenog Allaha Đalešanu. I u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam kada su ashabi rekli za jednu dženazu divne li osobe. A Resulullah alaihi salatu wasalam potvrdi i kaže Tako i jest. Prođe druga pa kažu loša, loša li ova osoba. A on kaže veđebet. Tako i jest, tako mora biti. Pa kažu Božji poslaniće šta si to rekao? Šta to znači tako mora biti? A on odgovara, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Kome vi posvjedočite, to mu je šehadet. To mu je svjedočenje. Onome ste posvjedočili da je dobar. I jest takav. Kod Allaha A za drugog ste posvjedočili da je loš, pa i jest takav. Kod uzvišenog Allaha. Vi ste Allahovi svjedoci na dunjalu. To se odnosi na vrijeme dok se čista priroda ne iskvari. Dok dobro ne postane kod ljudi zlo, a zlo dok ne postane dobro, što je jedan od najvećih musibeta. Pa kažu, radite to tako jer većina ljudi tako radi. A istina se ne povodi za većinom. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ Kada bi istina se povodila za njihovim strastima, nered bi nastupio na zemlji, na nebesima. Na nebesima i na zemlji. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Ako budeš slijedio većinu onih koji su na zemlji, oni će te skrenuti za pravoga puta. I zato gleda se na onoga ko govori. Prvo, a onda šta govori. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji i po ovom drugom hadisu vi ste svjedoci uzvišenog Allaha na ahiretu, što je puno važnije i veća odlika jer tamo je sušta istina. Kad uzvišeni kaže maliki jevmi din, vladar i gospodar dana suda. On je vladar i gospodar i dunjaluka i ahireta. I ovog i budućeg svijeta. Ali na ovome svijetu ima ono, oni koji kaže ja sam neprikosnoveni. Ne uzobila. A bit će na ahiretu taguti i ti koji su se oholili i nisu htjeli istinu prihvatiti. I druge ljude smatrali manje važnim i manje vrijednim bit će komakovo zrno na ahiretu. Ljudi će ih svojim nogama gaziti. Jadni i bijedni. Maliki je umi dunali na ahiretu ne ima te izmišljene slave i veličine. Tamo je sušta istina. Na Dunjaluku nađeš svjedoka. Nađe se svjedok. Ko je i kakav je. Ko te pita. Ali na Ahiretu ne ima. Znači vi ste svjedoci Allahovi i na Dunjaluku, a posebno na Ahiretu. ummeten wasata. Učinio vas je pravednim ummetom. Što ukazuje da je to ajeta li takunu šuhadaja ale nas da vi budete svjedocima svim ljudima. Što znači uzvišeni Allah je vas odabrao kao ummet da budete svjedocima ljudima. Za njih i protiv njih. A što se tiče vas, za vas svjedokom nije drugi niko učinjen. Za vas svjedokom i protiv vas svjedokom, niko drugi učinjen nije do Resulullah Muhammed sallallahu alaihi es er sadiqul koji istinu govori i kome se vjeruje koji kaže iz ovih usta ništa drugo ne izlazi osim istine čak i u šalu dakle svjedoci na ahiretu a ja vam sad postavljam pitanje Šta znači ako nam Allah kaže da smo kao ummet, da nosimo taj emanet svjedočenja i pravedne zajednice na ahiretu da ćemo svjedočiti. Znači li to da mi obaveze nemamo na dunjaluku da sudimo? Znači li to da prepuštamo najgorim halkovima, najgorim kafirima da nama sude? Umjesto da mi ljudima sudimo po Allahovoj knjizi koju je učinio u Emuhejmine Aleji, knjizi koja je iznad svih drugih knjiga. Ummete, na šta smo se spustili i srozali. Opet se vraćamo na taj balijet, na to najbolje i najvrednije. Allah vam hoće najbolje, a vi nećete. Allah vam hoće dobro, ali vi bježite. Izbjegavate. O ummete, kako Allahu dževab dati na ovo sve? Kako mu odgovoriti i šta reći? Šta kao odgovor izustiti? La mune illa men edile Neće toga dana govoriti. Niko drugi, osim kome edine, kome izun, izun dadne uzvišeni Allah. Wa radije lahu qavla i s njegovim govorom bude zadovoljan. Jer će nekima uzvišeni reći قال اخسأوا فيها umuknite Ola tu ili jedne. Teško li se tada nevjernicima i nepokornima kada se uzvišeni rasrdi. Kada u strahu budu Allahovi poslanici. Šta će biti s ostalim? Dakle, ovo nam ukazuje na veliki emanet koji nosimo još na ovome svijetu a to je da budemo pravednom zajednicom. Mi na sebi i mi među sobom, a onda pravednom zajednicom među ostalim ljudima. Imamo ljudi koji pozivaju u to i kažu mi hoćemo da Allahov zakon sudi. Ali ne znaju kako. Misle da je to pitanje Hajdemo, nek nas je više. U tome kvantitet ne igra ulogu. Kad je Talut, na koga je Allah i odredio da bude predvodnikom Benu Israila, u borbi protiv Đaluta ili Golijata, kako se kaže. Kada su izašli i onako mala skupina, Šta bi? oženjeli, Došli na vodu, na rijeku. A on je iskuša. Kaže, ko pije s ove vode, sa mnom Što znači, ako nisi u stanju sa sobom šeitana spomiti i prelomiti, kako ćeš drugim? Kako ćeš u većem iskušenju? Nisi u stanju u doći. Nisi u stanju ne anava kad ustav. Nisi u stanju ne uzimat haram, kamete i ostalo. Šta onda? Dakle, prvo sa sobom moraš riješiti. Pešaribu minuhu illa kalina I onako mala skupina, većina ih je pila. Ila kalina Samo malo njih nije. Trista i nešta ih je ostalo samo. Pa kako da se bore i iman je na kraju pobjedio. Što kod nas ne znači, hajdemo nek nas je više. Hoćemo kvalitet. Zbog jednog Allahovog groba je Allah je spreman rat uspostaviti cijeloj zemaljskoj kugli. Men ada li Fekad azentuhu bil Ko onoga koji je moj uzvišeni Allah kaže. Ko je Allahu predan, Allahu iskreni rob, mutekija, bogobojaznik, koji izvršava Allahove propise i kloni se harama, koji je u svakom hajru prvi, ko takvome neprijateljstvo izrazi, ja im objavljujem rat. To kaže hadisi kuci. Šta znači iman kod uzvišenog Allaha Pa zar nije uništavao cijele narode nekada zbog jednog, ali jednog čovjeka? Zbog onoga koji je dostojan da nosi ime čovjek, koji ne da poniženja u Allahovoj vjeri, Dakle, od nas se umete traži da budemo pravedna zajednica i na Dunjanu Kuprija Hireta. Hatta te kune dinu kulluhu I pogledajte psire. Sad ste ih dobili. Dok vjera Allahova ne bude na cijeloj zemaljskoj kugli dok Allahov zakon na cijeloj zemaljskoj kugli ne bude vladao. Ko će prihvatiti? Prihvatit će i blago se njemu. Ako neće, sam je naštet. Ne može se uspostaviti Allahov zakon među ljudima ako ga mi među sobom prvo ne uspostavimo. Ako ne znamo ko je uzvišeni Allah, koga iskreno vjerujemo i kome na seđu padamo, ako ne znamo veličinu uzvišenog Allaha. Prvo što će se dići od iloma među ljudima, a dići će se ilom. Dići će se znanje. Tako da među ljudima neće ostati više učenih. Pa će ljudi za svoje predvodnike i predstavnike uzimati džahile, neznalice, pa će je skretat s pravog puta i druge odvoditi s toga puta. A prvo što će se dići od ovoga iluma, znate li šta je to? To je takvaluk, to je bogobojaznost. Kad uđeš u džamiju, skoro da nećeš zateći ikoga da skrušeno planja. Da plaći u svome namazu da kad mu se kaže Allah, da mu to do srca dođe i da osjeti veličinu uzvišenog gospodara Tebareke ve ta'ala. Diže se. Ne možemo uspostaviti Allahov zakon među ljudima dok ga ne uspostavimo među sobom. Na sebi, u svojoj porodici, u svome dženatu i tako dalje i tako dalje ispunjavajući islam onakav kakav jeste. Cijelokupni, a ne dijelimično i ne predstavljajući sebi, mi smo dobri kakvih ima, jer se ne upoređuj s gorim od sebe, već sa najboljima, sa ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi sa Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, u šta mi noći provodimo? U šta dane? Zamislimo se dobro. Treće značenje riječi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili srednjim ummetom. Jeste, tako smo vas učinili umjerenim ummetom. I to je to značenje oko, kojih, oko kojeg treba da se sada pozabavimo. Najbolji ummet, najpravedniji ummet. A kako i ne bi bio najpravedniji kad ima najbolju knjigu? Najboljeg, najboljeg i najodabranijeg Resula. Ostaje da vidimo šta znači ummeten wasapa, umjerenim ummetu. Umjerenost u ovome kuranskom ajetu znači srednji put. Kao što nam ajet prije toga kaže jehdi men ješa'u ila siratim mustaqim wa kedalika ja'alnakum ummeta wasat Jer kuranski ajeti se nadovezuju jedan na drugi. Kao savršeno urađeni halki. Ne može jedna bez drugi. Kada bi, kao što kaže poznati islamski alim, Muhammed Abdullah Beraz u svojoj knjizi Velika vijest, kada bi cijeli svijet pretraži da nađeš zamjenu za jedan harf iz Kur'ana, da on ima isto to značenje koje ima taj harf koji je uzvišeni Allah rekao na tome mjestu. Ne bi to Jedan harf, kamoli šta više. I zato ovdje i ovo značenje crpimo iz kuranskog ajeta gdje vidimo da se ajet prije ovoga završava kuranskim riječima jehdi men ješa upućuje koga hoće uzvišeni Allah. Ne svakom nije svako za upute. Samo najbolji. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ Koji se budu ime nas trudili Jer ova vjera je skupocijena i vrijedna i ona nije za svakoga. Nije za ona ništavila koja gledaju nazad da im vrijeme što prije prođe, već gledaju nazad da svaku svoju tekiku što više iskoriste. Ova vjera je za odabran men ješa se Ila siratim pravim putem. I tako smo vas učinili umjerenom zajednicom. To jeste zajednicom središnjih puta. La ila ifrat, wa la ila tefrit. Ni desno, ni lijevo, skretanje nema. Jer svako skretanje je skretanje, nije više pravi put. A pravi put je nazvan pravim putem zato što na njemu nema skretanja. Zato što je ispravan. Zato što je između dvije krajnosti. E ovdje mi hoćemo da vidimo šta znači te krajnosti. Jer ćemo nekada čuti da se kaže krajnost, pa ovo je krajnost, što ćete ovoliko po džami Idite svojim kućama. Nekog, za nekoga je to krajnost. Ko što nama rekoše u Italiji kad smo došli ustajemo u četiri sata saba da klanjamo, dođoše karabinjeri. Pretražiše na sve i kad nisu ništa našli kažu šta to vi radite. Tražite istog zapad šta je, ustajete u ponoći, šta to treba da znači. Mi kažemo to ćemo lako u Allahu se svome molimo i njemu se obraćamo. A oni se za glavu uvodiš. U ovo doba u ovo doba. To je za njega nešto neuobičajeno. To je za njega nešto što ne treba. Ali mi takve ne uzimamo za svjedoke, kao što smo vidjeli. Ne mogu takvi svjedočiti. Zato što nisu za toga. Ehel, nisu za toga. Jer on je sebi neuzubila to svoje božanstvo podredio. Pa hoću subotom, neću nedeljom. Hoću u petak najveće neću. Hoću kad mi odgovara, neću kad neću. Allahova vjera je izdat, a nije ispod. Nikad. Ne ima te politike koja može doći i Allahovo vjeri govori ovako radi onako radim. Allahova vjera naređuje. A ne ekonomije, a ne politika, a ne ovo, ovo ili ono. Ali kada su se svatanje kod ljudi promijenila, onda kažu mi moramo to tako. Nestaćemo, uništit će nas. Neće nam dat na faku. Oni nam daju na faku. Ne billah. Gdje je kuranski ajet? Inna Allahe huvar razzaku dhul kuvati el Uzvišeni Allah u istinu. On je taj koji obskrbljuje nije šta hoćete, već šta vam uzvišeni dadne. Kažu imamo krave, imamo stoku, ne imate. Preko noći ih ne imate. Allah vam ne da. Nije šta hoćete i šta mislite da imate, nego šta vam uzvišeni dadne. Jer su počeli mijenjati, jer su počeli pesad činiti. Huar razak. On je taj koji obskrbu daje. Rizk i nafak. Dovoljno ima nafake na dunjaluku svim ljudima. I životinjama. I biljkama. Dovoljno sasvim ima. Ali zunom ljudski volio je zapaliti pšenicu nego je fukarama A vamo plaću. Ko džoja žao im fukare. A oni ih doveli do toga u Bosne, Kosovo, bilo čega drugo, prekinuše se plaćući, a vamo ti ne da da se braniš. Kako ćeš od vuka čekat i očekivat da ti stado čuva? Dakle, to su nama pouke. Zul kuvati koji je snažni, el koji je nepobjedivi, uzvišeni Allah te barake wa ta'ala. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا do dan danas govori. To nam Kur'an kaže prije 1400 godina. I govori, ako mi budemo istinu i pravi put koji je s vama, koji je s tobom, o Allahom poslaniće, ako mi to budemo slijedili, ljute hatav min erdina, zbrisat će nas iz naše zemlje. Nima ni države, ni nacije, ni ekonomije, jer vjeruju da oni anamo daju na faku. Ne uzu Vraćamo se na ono osnovno pitanje. Ne može se uspostaviti Allahov zakon bez čiste akide i vjerovanja i ubjeđenja. I zato, kada su Resul alihi salatu wasalam i skupinu ashaba sa njim pokušali ucijeniti ekonomiju, pa su ih ograničili da borave na jednom pustom mjestu još dok su u Mekki bili. I ne ima trgovine sa njima, i ne ima ženitbe, ni udaje, i ne ima kontakata i tako dalje. sahabi kažu, usta ove usne, kaže, postale su nam tvrde kao devini pavci, jedući trnje i koru s ono malo drveća ali ne da din, ali ne da iman koji je u prvima zbog dunjavka, jer nije hajvan, da mu se kaže jedi i živi i otiđi onda u džehennem. Jer ima pameti, laike humur rašidun, to su oni pametni i mudri koji ne prodaju svoju vjeru za sitne pare dunjalučke. Jer se u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam kaže da će doći vrijeme kada će neki ljudi osvanuti kao vjernici, a omrknuti kao nevjernici. Gubi vjeru preko dana. I omrknuti kao vjernici, a osvanut kao nevjernici. Gubi no preko noći svoju vjeru, začas. Šta je razlog Allahu poslaniće? Što to tako? Šta se to dešava? To je nenormalno nešto. A on kaže je bi odinehu bi donije. Prodaje svoju vjeru za dunjalučku korist. To je to. Prodaje ono vječno za prolazno. Trajno, vrijedno i skupo za ono bezvrijedno. E tako. To je ta pravedna zajednica to je ta najbolja zajednica i to je ta zajednica pravoga puta sirati mustaqima. Ummeten vasata. Srednji put. Pozabavimo se sada pitanjem pretjerivanja u vjeri. Šta to znači? Hadis Rasula alaihi salatu wasalam nam kaže no što bilježi NSA i Ibn Mađe u svojim zbirkama da kaže i jakum wal guluwa fid فإنما هلك من كان قبlakum bil gulubu fid din. Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. Oni prije vas su bili uništeni samo zato što su pretjerivali u vjeri. Ja ehlel kitabi la taglu fi dinikum. O ehli kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Gajr al-haq sljedeći neistinu. Vola te tebja u e kaumin i nemojte slijediti strasti onih kada dalno mi kabli. Koji su još prije zalutali, wa dalno kefiran, koji su mnogi na krivi put odveli, wa dalno an i sabil i koji su s pravoga puta skrenuli. Na početku da ukažem na činjenicu da se ovdje pred, pod umjerenošću nikako ne misli da je to sredina između istine i neistine. Da je to sredina između imana i, i kufra. Jer oni koji nameću muslimanima teoriju zbližavanja vjera, to jeste zbližavanje nevjerovanja i vjerovanja, kroz tako takozvanu, kako kažu, umjerenost, umjerenost. Jer oni sad počeli su dijeliti muslimane na umjerenje i one druge koji idu u krajnost po svojim mjerilima. I mi treba da znamo kakva su ispravna mjerila da se ne bismo slučajno poveli za ima i da bismo znali drugima kazati šta je pravo i kako je. Dakle, takvi to nikako ne znači da je to približavanje između imana i kufra, vjerovanja i nevjerovanja. Jer oni koji pokušavaju kroz teoriju zbližavanja vjera, oni to tumače na svoj način. Oni samo hoće da prevare muslimane. Da nam promijene našu vjeru. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ Neprestano će se oni boriti protiv vas dok vas ne vrati sa sva, vaše vjere i niste pao, ako ikako mogu. Dakle, neprestano će pokušavati, a i ovo je jedan pokušaj. Oni kažu, Islam nam naređuje umjerenost. To jeste zbližavanje između vjernika i nevjernika. Popuštanje u Allahovim propisima ostavljaju neki Allahovi propisa za hater ljudi i tako je. Takvima jednostavno kažemo keburat kelimeten tahruđu min efahihim i jakulune illa Veliko li je to što izlazi iz njihovih usta, oni ništa drugo ne govori osim čistu, suštu laž u, u kojoj nimalo nema istine. Mi ćemo ovdje vidjeti da ovaj umet se odlikuje tom umjerenošću. A umjerenost znači slijedjenje pravog puta. U jednoj raspravi koju sam prisutvovao ima jedno određeno vrijeme u kojoj je bilo raznih predstavnika raznih nevjerovanja. Jedan, kada se postavi pitanje od prisutnih, šta je to pretjerivanje u vjeri? To je on smatra se kao predvodnik jedne od tamo njihovih vjerovanja, kaže šta bilo da bilo ne valja. On sam ne zna šta je pretjerivanje u A kako će drugi naučiti? Džapel sam posao. Kako te može slijepac voditi? I to u mraku. Kuće te odvesti. Samo na smetljište i ništa više. Kaže šta bilo da bilo, ali znam da ne valja. Pa kako ne valja? Kako ćeš onda razlučiti šta valja, a šta ne valja kad ne znaš šta je to pretjerivanje u vjeri? Pretjerivanje u da se njima ne bavimo, jer će se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala njima dobro pozabaviti. Se nefrovu lakum, ejuhe thekalan, vama ću se ja dobro pozabaviti o ljudi i da se mi pozabavimo ovim pitanjem sobom. Tuba liben šagalethu ujubuhu an ujubin nas. li se onome koga njegove sramote zabavi od tuđih sramota ko se sobom pozabavi. Pravi put znači put na kome je bio Resulullah sallallahu alaihi wa koji nam je pokazao svojom praksom, koji je Kur'anom pojašnjen i detaljno objašnjen. Kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, terektukum ala mehađetil bejda lejnuha kenehariha, la jezigu anha illa halik. Ostavio sam vam na jasnom, čistome putu ne može sa njega skrenuti osim nesreća. Nesretnik, hajra u njegu nikakva ne ima. Ejnema džihu la jereti bi hajr. Gdje god ga naput usmiriš, neće ti s hajrom doći. Ti ga naput, on poput. Kako god, samo pravo neće. E to je ta nesreća. Alik, u kome nikakva hajra nije. Dakle, pravni put, umjereni put, put koji nije skretanje ni desno ni lijevo. Nije izmišljanje vjeru nečega novog, dodavanje uvjeru što nije propisano, niti je ostavljanje bilo čega od vjere. Nego prihvatanje vjere onakve kakva ona jest. To je taj pravi put. i mustaqim.